Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saludo a cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i la nostra web www.977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on en el dia d'avui vos hem penjat la pregunta del WhatsApp. Ja sabeu que els dilluns tenim WhatsApp per a poder sentir-vos i la pregunta que vos fem en el dia d'avui és penseu que allà estaran és la millor opció per arrencar el nou projecte? És la pregunta que vos fem, arroba esports 97 nit. Penseu que allà estaran és la millor opció per arrencar el nou projecte? Bueno, pues, eh, lògicament, arrenquem des d'esta de pregunta. Una volta aterrat l'equip de Singapur la consigna des del club és que Paco Allestaran és el millor col·locat. De fet, allà on tu pugues preguntar, te diuen que n'hi ha molts indicis <clears throat> de que Allestaran és la primera opció per a la València. Si més no, un servidor té alguns dubtes. I ara després, eh, probablement durant el programa, pues, anirem donant eixida a aquests dubtes. La meva teoria personal, <clears throat> opinió, fonamentada en algunes informacions que tenim, ja la sabeu. El València està sondejant el mercat d'entrenadors i si no té opció, probablement siga i estarà l'entrenador. O si no té una opció que li convença. Això no vol dir que hi en pot ser l'entrenador ni que hi estarà estiga descartat. El que sí a mi me'n sembla cridaner, me sembla molt cridaner, <clears throat> és que el València a 23 de maig encara no tinga clar per on va arrencar el seu projecte. Que el València no tingui el triat l'entrenador. El que sí me sembla a mi cridaner és que després de els reportatges i les entrevistes o la entrevista que ha concedit Peter Lim als periodistes que allà a Singapur anaren desplaçats <clears throat> els ha dit hem de pres de les errades anteriors i anem a canviar per a que no tornen a succeir. Si han de pres de les errades anteriors, <clears throat> me sembla que el projecte arranca tard i amb titubejos. Perquè, torna a dir, no és mínimament normal que a les alçades que estem de temporada el València encara no tinga entrenador. O que no tinga, per millor dir, el València entrenador. Que no tinga eh, ja desvelada la incògnita de qui va ser l'entrenador per a la 2016-2017. Vaig més enllà. <clears throat> si Peter Lim i l'Aihun, que s'ha eh, fartat de dir lo de la diferència cultural, lo de com reacciona la gent en Mestalla, sobre com és la reacció de l'aficionat en el futbol espanyol. Si Peter Lin i l'Aihun diuen que han de pres de les errades anteriors <coughs> me costa molt vore, no dic que no vaig a córrer, però me costa molt vore com si Paco i Estaran és triar l'entrenador obrir parèntesi el qual no significa el que vaig a dir ara que Paco i Estaran siga bo o siga roïn que estiga o que no estiga capacitat tanque el parèntesi. Si tenen la intenció d'arrencar amb Paco i estaran en la banqueta del València i diuen que ja saben com és el futbol i la manera de reaccionar de la gent, etc etc. no crec que la propietat torne a arriscar-se a arrencar una temporada amb moltes incògnites en el carrer i probablement en un Mestalla sense una bona percepció el dia de la presentació i que probablement poguera emetre algun xulit cap a l'entrenador. És a dir, la mateixa errada que se va cometre l'estiu passat amb un Espíritu Santo. Si és cert, com diu la propietat que han de pres, hi ha coses que no quadren, que no casen amb la idea que mana des del club, i tornem a dir, és la idea que mana des del club que Paco Estaran és el millor col·locat. D'altra banda, Paco i Estaran, que ha tornat de Singapur, de Singapur amb la mosca darrere l'orella perquè ha estat allí i ningú li ha dit que és l'entrenador del futur del València Club de Futbol, comença a estar una miqueta més intranquil en veure com ha fet el viatge, anar i tornar a Singapur, que no està a 20 minuts de cotxe. I ningú li ha confirmat la seva presència en la banqueta la temporada vinent. Paco Estaran continua pensant de si mateix, és una evidència, que ell està capacitat per a ser l'entrenador de València la propera temporada. I me conten, per converses en Singapur, que si s'ha parlat o que per millor dir, la frase és que Paco està en el perfil del que se busca per la temporada vinent. D'ahir a que siga la primera, la segona o la tercera opció, ja és el que un servidor té molts dubtes. I com sabem dades, que ara després també vos tirarem o vos exposarem davant del micro per a que les pugueu compartir, soc tendent a pensar que Paco Estaran és una de les opcions que barallo de València, però d'ahir a ser la primera, jo tinc, com deia, dubtes més que seriosos i torno a dir, perquè aquestes coses ja que recalcar-les molt no estem de, dient que Paco i Estaran no vaig a eh, ser l'entrenador i no estem dient que Paco i Estaran si ho acaba siguent no estiga capacitat o no capacitat però el fet de vendre de manera pública la candidatura prioritària d'Estaran quan ningú li ha dit res en Singapur i quan en Singapur ningú s'ha manifestat d'una manera directa al voltant de que és la, el millor col·locat per entrenar el València, fa que almenys un servidor dubte de la versió oficial, que això sí, és pètrea i sense escletxes, sense fissures. Però on vulguis escarbar, te diuen que Allestaren és la primera opció per a la temporada vinent. Altra cosa són els fets, perquè si és l'entrenador o el millor col·locat de la temporada vinent, per què ningú li ho ha fet saber? En Singapur? Per què no hi ha hagut una posada en escena pública? Per què Pago i Estaran encara no sap de boca de ningú que va continuar en el València? quan està en el València, té contracte en el vigor, el València ha viatjat a veure la propietat i ningú ha fet el més mínim guinyo de manera pública. Són tot missatges de club no oficials, sí oficiosos, que Paco i Estaran és la primera opció. Què impedís, si Paco és la primera opció, fer pública ja esta opció que Paco i Estaran estaria encantat de continuar? Són moltes preguntes i no tenim respostes. Algunes respostes suraven en l'ambient en el viatge de Singapur, per als que hem pogut anar. Altres respostes estan només en el cap d'aquell que és l'únic que va prendre la decisió final, el propietari Peter Lim. I si és cert que han de pres i van a canviar coses, de moment, ja anem a rebufo. I segon, falta saber que la decisió final que prenga el propietari, que per això és l'amo, falta saber per qui estarà influïda. <clears throat> si serà de motu propi de Peter Lim i se trau un Gary Neville de la vida de la, de la xistera, si l'opció vindrà influïda <clears throat> per els informes que hagi firmat, que hagi passat Suso García Pitarch, o si vindrà influïda per el seu consultor de capçalera, el portuguès Jorge Méndez. Meriton en paraules està molt bé, en fets és el que falta per demostrar cap a quin València anem. 11 de la nit i 41 minuts arranca Esports 97 nit, com sempre, des del nostre àlbum de l'actualitat que com cada nit conté 5 fotos. Continua el conte enrere, una volta a aterrar l'equip des de Singapur. El València continua treballant en la recerca d'entrenador com a punt de partida del nou projecte. Paco està, però no és l'únic. Esta redacció d'Esports ha pogut confirmar que hi estaran sí figura entre els candidats, però que hi ha més opcions, alguna ja descartada, per a la banqueta. I demà entrenar, perquè dimarts, dimecres i dijous l'equip afronta l'última setmana d'entrenaments. Cal recordar que hi estaran té contracte fins el 30 de maig. Mans a l'obra del Pozo i Tito treballen ja per a gestionar l'adquisició del nou entrenador i en les altes i baixes d'una plantilla amb 15 futbolistes que tenen contracte en vigor. Divendres comença el ball. València Bàsquet ja sap que arranca divendres playoff davant Unicaja a les 9 i mitja a la Fonteta. El segon de la sèrie serà diumenge a les 5 i mitja i si farà falta un tercer, la sèrie tornaria a València el dimarts 31 a les 9 i mitja. 11 i 42. Arranca, arra, eh, arranca Esports 97 nit amb la pregunta del WhatsApp 627 980336 627 980336 el missatge d'àudio per a que ens respongueu a esta pregunta. Penseu que hi estaran és la millor opció per arrancar el nou projecte del València 11 i 42. Una pausa i estem ja sentint-vos. Vinga. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Caroline ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? cocotas. ¿Cómo? cocotas. el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas. uno más de la familia. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automòbil, Avenida Tres Cruces, València. Sports 97 nit. El teu equip. La teua ràdio. Les 11 de la nit i 44 minuts. Sabeu que els dilluns el eh, nostre primer argument sempre és la vostra opinió. I per això habilitem un WhatsApp, el 627 980336, on al llarg del dia va fer una pregunta per a que nau responent. En el dia d'avui, la pregunta és penseu que Allestaran és la, mi la millor opció per arrencar el nou projecte? Esta és la pregunta i aquestes són les vostres opinions. Whatsappéame Whatsappéame <laughs> Whatsappéame Hola Manoli y compañía, buenas noches. Soy Pedro de aquí de la Puebla de Farnals. respecto a vuestra pregunta, yo lo que pienso es que si queremos tener un proyecto con garantías la próxima temporada, lo que tenemos que tener es un entrenador con máximas garantías. Y para Paco Estarán en este momento no lo es. Y el entrenador que venga, por supuesto que hacerle un equipo con garantías. Yo ahora mismo, Quique Sánchez Flores, eh, aunque no es de mi máximo grado, eh, pero yo pienso que le sacaría mucho partido al equipo que trajesen, porque es un, técnico que ha estado aquí en Valencia, es técnico de la casa, como que, dice, y sabría que sacarle eh, mucho rendimiento. Venga, buenas noches. Buenas, soy Iván y os oigo desde Paterna. No, estará la mejor opción, no puede ser nunca en la vida. Con todos los entrenadores que hay en el mercado, están en el paro, no, no creo que esa estará la mejor opción. No, creo que esa persona sea la, más adecuada para dirigir el proyecto el año que viene, donde tienes que volver a la Champions. Yo espero que el club esté vendiendo humo sobre de que es la primera opción. No cuesta creerlo, la verdad, porque no sé qué motivos habrá dado este hombre. Salvar el equipo ya está, pero es que con el equipo que había Hola, muy buenas noches, Manolo y Salva, José Castello de Mislata. y ante la pregunta que esta noche tres semanas, pues comentar que a mí me da exactamente igual. Llegados a este punto donde ha finalizado la liga hace una semana y pico, no se sabe el entrenador, se ha ido el Valencia, eh, bueno, cuatro dos jugadores dos jugadores, no, cuatro jugadores del Valencia y 12 jugadores a Singapur a no sé qué, allí, a, decir, pues mira, pues sí, mm, nosotros hemos jugado en Valencia y estos dos están jugando, ¿sabes? Y nada, y mientras tanto, pues aquí dando la cara, ¿para qué? ¿Para qué? Para absolutamente nada. El Lin les dice, ir aquí, pues tienen que ir aquí. <laughs> Ir allá, pues tienen que ir allá. Pero realmente no sé a qué han ido la verdad. Todo esto me parece una milonga, una, una mocarra por parte de Peter Lim. Y la verdad es que ya me da igual. Bueno, <laughs> me he desahogado un poquito. Así que nada, un saludo, Manolo, salva. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, Manolo. son Moisés, el masachista de Alboraya. Yo pensé que estarán no es la mejor opción para arrancar el nou project. Yo creo que a Suso se li han caigut tots els que ha tenido antes y entonces per fica este. a todos un entrenador ya en, algo de experiencia. No a estar una travega con la travega. vegada. como ser com si escabé, pero vamos, la veritat que la ilusión no la fica este hombre. Hola, bona nit. Sincerament, a mi no m'agrada que Estaran siga la primera opció. Jo pensava que sí, anava a vindre un entrenador ja amb nom, saps? Coneixedor de la primera divisió i allà estaran el coneix 8 partits. O sigui que no està preparat. Bona nit, em diuen José Luis Valls i vos, soc de Daimús, però vos, vos parle des de l'Alcora, Castelló. Estic mig empeltat així pues doncs jo crec que hi estaran, eh, no és l'entrenador indicat per al València perquè tampoc el coneixem, però no la veig la, una persona per ara portar un, un projecte com aquest. El veig sincerament, necessitem algú molt més preparat per, esta, per aquest repte. Yo creo que el Valencia se equivoca dejando a ese tío en el banquillo. se equivoca por la simple razón de que su mensaje no ha calado ya en los jugadores. Y si no lo ha hecho ya, no lo va a hacer esta temporada. Sus números no son buenos y no le veo convicción, no le veo, no veo que los jugadores confíen en él y vayan a ir a tope por él. Yo pienso que los jugadores han ido a tope y han apretado para, para no bajar a segunda, porque se han visto en segunda, pero una vez que han estado salvados, han pasado de él como del resto de entrenadores. 11 de la nit i 49 minuts ja. Eh, pues, eixa és la pregunta que vos fem, ja la sabeu, si penseu que allà estaran és la millor opció per arrencar el nou projecte. De moment, digueu que no. Ara entrarem en la situació que pot generar això si diu la propietat que ha de pres de les errades anteriors. Això sí, a 31 de maig, a 23 de maig, continuem en el tema de l'entrenador com cada dia. Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Tienen que tener cuidado cuando viajen por culpa de la... Bueno, ya saben, ¿eh? La esa. Eh, la ventisca esa. La ventisca esa. Ah, bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. Especialmente frío. Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta. Agrietados labios. en sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? Panza, Tony Phil. Así es, barbotas dormilonas, eh, en el día de la marmota. Pues sí, porque continúa el Valencia sin anunciar qui va ser l'entrenador de la campanya 2016-2017. <clears throat> El València, amb qui parles del València, te parla de Paco Estaran com a primera... Bueno, qui parles del València, que no siga ni Peter Lim, ni Lai Hun, ni Suso García Pitarch. Perquè a mi el que me conten és que quan han preguntat en Singapur, el que sí que han sentit és la frase Paco dona perfectament el perfil de lo que anem buscant. D'ahir que siga el la primera opció, mm, anem a anar en compte. Estem dient que Paco Llestaran no va ser l'entrenador del València? No, no, ni molt menys. A més, Salva Folgado, que tal? Molt bona nit. <clears throat> Què tal, Manolo? Buenas. Amb qui pugues acostar-te del club que te puga dir alguna aposten fermament per Paco Llestaran. Pues és la realitat, Manolo, però mm, evidentment tots els periodistes que han tingut l'oportunitat de desplaçar-se cap, a, cap a Singapur en l'última eh, setmana pues, eh, aposten perquè el tècnic que més a prop està de dirigir al València és, eh, és Paco Allestaran. D'alguna forma pues, són les sensacions que a mitjans de comunicació desplaçats cap a Singapur els han traslladat eh, pues, els membres o algun membre de l'expedició que també ha conviscut amb ells estos dies a, a Singapur. I esta és la realitat. El que passa, Manolo, és que bueno, pues he tingut l'oportunitat de eh, testar uh mhm. -huh. dos eh, fons directes que han eh, estat a Singapur i a mi el que m'aplega és eh, la mateixa lectura que donen els companys dels diferents mitjans de, de comunicació. Vull dir que Paco estaran probablement vaig a continuar com a, com a tècnic, uh mhm. -huh. i que eh, allí el club pues, estan encantats amb la figura de, de Paco Allestaran i que la sensació que tenen és que Allestaran va, va, va continuar. Això sí, jo he preguntat, però bueno, eh, han dit algú allí directament, Laijun, Lim, que va a continuar Paco? I la resposta és no. no. No han dit que va a continuar Paco, però la sensació que tenim és que Paco va continuar. Però és la sensació que no sols ha envoltat als mitjans de comunicació, sinó també, Manolo, pues, eh, a altres persones... Que han estat en Singapur. Judicem estar ahí, que han estat a Singapur. Eh, ens costa que hi estaran. A dia d'avui encara no sap quin va ser el seu futur. I ens costa que això comença a intranquilitzar l'entrenador, que sí, que veu com el club eh, deixa emanar la sensació que estaran és el mm. millor col·locat, però que no hi ha cap declaració, ni hem parlat en ell, ni res absolutament al voltant de la continuïtat estaran. I és més, vull tornar a deixar això ben clar. No estem dient que Paco estaran ni estiga ni no estiga capacitat. Que vaig a ser bo o que vaig a ser roïn. Mm. Que vaig a continuar o que no vaig a continuar. Això no ho sabem. I que diga que ho sap mentís. Ara, tenim constància com ja diguérem, que en el club hi ha una llista d'entrenadors en la qual ha treballat Suso. La setmana passada donàrem dos, amb els quals s'havia contactat, que eren Quique i Sant, Pauli. En el dia d'avui, Salva, sabem que hi havia un altre nom en aquesta llista que ha caigut. Qui és i per què? Pues el nom que estava en la llista és un nom, Manolo, que ja havia exit en premsa, que havien oferit a tres mitjans de comunicació, i és el nom de, de Paco Gémez. Uh mhm. -huh. Paco Gémez estava en la, en la llista del, del València per a ser el tècnic del, del conjunt de Mestalla la pròxima eh, campanya. En Paco s'havia parlat, però Paco, a última hora, Manolo, cau de la llista. I cau de la llista per, per, una, per una raó que si l'analitzes, pues, al final eh, t'he trellat. I és que eh, Paco no ha pogut a última hora salvar al Rayo del descens. Per tant, el València no ha volgut arriscar-se portant cap a la seva banqueta un tècnic que ja de per si generava certa eh, controvèrsia tenint en compte que era un tècnic eh, a qui li agrada jugar de manera molt, molt ofensiva, mm. que arrisca molt, que apenes eh, pues, eh, opta per precaucions eh, defensives, però, a més de tot això, el València no podia portar cap a la seva banqueta eh, a un tècnic que acabava de perdre la categoria, en este cas amb el Rayo Vallecano. Este és el motiu pel que el València descarta a Paco Gémez. El fet de que el Rayo Vallecano pues, eh, hagi perdut la, la categoria i avui en dia sigui equip de, de, segona, de, de segona divisió. Però Paco Gémez estava en esa, en esa llista, amb Paco Gémez s'havia parlat, però el València el descarta perquè el Rayo ha perdut la, la categoria és una informació que podem oferir des d'ara sí en Esports 97. Doncs pues, eh, és un dels noms que vos avegim, que en fet s'havia parlat d'ell i que el València descarta això és el que no me quadra. Si el València va en compte de no fitxar Paco Gémez per la controvèrsia calça i vindre de segona, diguem que han pes de les errades anteriors, se la van jugar amb un Paco i Estaran que ara mateix tampoc desperta cap sim eh, simpatia entre l'aficionat? Sí, bueno, jo crec que la reflexió l'hem fet moltes voltes, Manolo. Eh, a l'hora d'arriscar per un tècnic eh, que genera certa eh, controvèrsia, pues probablement el València eh, no arrisque i vaig cap al perfil que ja té eh, en casa que és Paco Allestaran, però bueno, el motiu pel que descarta a Paco, a Paco més enllà d'aquesta controvèrsia que generava perquè era un tècnic molt, molt ofensiu és perquè perd la categoria amb el Rayo Vallecano. Pues, eh, situació que vos contem en la d'avui i també en aquesta llista algú deixar caure un nom que hem pecat els dos un vot quan ho hem sentit que ara és impossible tenint en compte el que ha fet. Sí, és impossible, però... Algú deixa caure aquest nom... Escolta, i si... Algú deixa caure Manolo el nom de Claudio Ranieri altra volta. Uh mhm. -huh. Algú va deixar caure en el club el nom altra volta de, de Claudio Ranieri després de la campanya que estava fent en el, en el Leicester. Uh mhm. -huh. Què vol dir això? Que sabem que el València ha estat manejant-se mirant d'altres entrenador, entrenadors. Que és possible que cap dels entrenadors els hagi convençut o a l'inrevés que és possible que cap dels entrenadors hagi pogut ser convençut per el projecte del València i per això puga continuar Paco i estaran pues jo crec que en els pròxims dies haurem deixat i se dubte en els pròxims dies o no perquè mirant ahí la resposta de Peter Draper en la entrevista que publica Levante el Mercantil Valenciano i que signa Galletano Ross eh, diu alguna així com... Bueno, i els passes què? Diu, fins a l'1 de juny no sabrem res. Si potser no baixen, no ho puc dir, però en quan ho expliquem, l'aficionat ho entendrà. <clears throat> a veure si el, la campanya d'abonaments que arranca l'1 de juny comença a salvar amb el nomenament del nou entrenador pues és una possibilitat que el València estiga guardant Manolo fins que eh, arranque aquesta campanya d'abonaments d'alguna forma per a tirar dels eh, aficionats que estan pendents en conèixer eh, preus, però abans de rascar-se la butxaca estan pendents de eh, saber on, per dir-ho d'alguna forma, van a invertir els seus eh, diners. El que està clar, Manolo, és que d'alguna forma entrem ja en la setmana decisiva en la que el València ha d'anunciar ja eh, alguna novetat, sigui algun futbolista o sigui el seu eh, tècnic, i probablement tot això puga coincidir amb la campanya de d'abonaments. El que passa és que si, si coincidís amb l'inici de la campanya d'abonaments, pues encara tindrem que esperar una altra, una altra setmana. Estarem molt pendents a aquesta situació d'un València Salva mm. que demà torna a entrenar. De Dimarts, torna... dimecres Sí, torna a entrenar. El Valencia encara no a Donata a el día y la data en la que tornará a treballar, Manolo, mm. Pero sí pueden contar que torna a currar el 4 de chuliol. El 4 de chuliol, el Valencia la pretemporada. la pretemporada del, Valencia. València. ve que estarán, mm, creo que son 38 días de, de vacances comptant des de dijous, si no m'equivoque, sí. pues són els dies que tindran de vacances futbolistes que no vagin a participar ni en la Copa Amèrica ni en la pròxima edició de, de l'Eurocopa. Suposa que totes aquestes coses el València ja començarà a fer-les eh, públiques en breu, però el València arrencarà la pretemporada el 4 de juliol, que a més és eh, dilluns. 4 de juliol dilluns, data que vos avança Esports 97 nit per a que arranque la pretemporada del València Club de Futbol, amb Paco Llestaran o sense Paco Llestaran. Amb Paco Llestaran o sense Paco Llestaran, evidentment. El que passa és que la data, Manolo, d'inici de pretemporada eh, la marca l'actual cos tècnic del València uh -huh. i la marca Paco Llestaran, 4 de juliol. Per tant, un indici més... També te dic una cosa, uh -huh. van a treballar durant una setmana o dos setmanes, no recorde, uh -huh. en el Parador Nacional Luis Vives del Saler, amb un conveni que va tancar l'anterior tècnic del València, que era Gary Neville. <laughs> són coses molt estranyes. L'inici de la pretemporada el marca eh, Allestaran i part de l'estatge de pretemporada, que és en el Parador Nacional Luis Vives del Saler, el va marcar en Neville abans de... Dos setmanes. Abans d'anar-se'n, dos setmanes. Per tant, pues, curiositat. Però bueno, el 4 de juliol, que és algo que bueno, un poc conèixer, arrencarà dilluns la eh, pretemporada del, del València. Pues, eh, el 4 de juliol, la festa, la, marcat, la festa dels Estats Units. I l'ha marcat eh, Paco Llastaran. Ja en efecte, estarem també molt pendents d'aquesta situació, perquè bàsicament, eh, lògicament, espere que al 4 de juliol arribem ja a entrenador en la banqueta. Esperem que quan arrenqui la pretemporada, Salva, ja sàpiguem qui és entrenador del València Club de Futbol. Esperem, I que, sí. I que no hagi sí, que, sí, sí, sí, sí. que esperar tant. Alguna cosa més del València, Salva? No res. Del Llevant Salva també se posen a treballar mans a l'obra ja Carmelo del Pozo i Tito, perquè han de gestionar qui va ser el futur entrenador del Llevant i també la plantilla. Ara mateix hi ha 15 jugadors, jugadors amb contracte en vigor, ja deu que acaben i que no van a continuar, i són 15 els que estan en contracte en vigor, d'aixòs 15 ja veurem si poden donar alguna eixida o algun traspàs, i a més a més tindran que completar la resta de la, de la plantilla. Sí, és una incògnita. A hores d'ara, Manolo, conèixer també futbolistes del, del Unió Esportiva, dels eh, actuals, eh, dels que formen part de l'actual la, de plantilla Granota, que van a continuar la temporada pròxima, tenint en compte que a molts, Manolo, pues és cert que, que acaben contractes, sessions, eh, etc, però hi ha altres, Manolo, als que el seu contracte se'ls veu reduït en un percentatge eh, important i a partir d'ahir pues, han de prendre una, una decisió. Si tenen ofertes de primera divisió, evidentment no van a continuar. Perfecte, pues, eh, això pel que fa al Llevant, que també, eh, al igual que abans València busca entrenador. Sí, busca entrenador i és la primera feina uh mhm. -huh. que bueno, pues han de tancar tan Carmelo del, del Pozo com, com Rubi, una volta ja arribats a la disciplina Granota. Perfecte, tanquem la informació del Llevant Unió Esportiva, obrim la de València Bàsquet, que ja té, ara sí, eh, dates eh, per a, i horaris per al playoff. Juan Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Mira que un servidor li pega pals a, eh, a voltes a la Lliga de Futbol Professional per el tema dels horaris, però els del playoff també han tardat en eixir, eh? A la fi tenim. <laughs> Sí, sí, sí, hem, hem apurat fins a la vesprada no? per a conèixer els horaris definitius que ja, afortunadament, eh, poden donar-los a conèixer també a tota l'audiència i als seguidors de, del València Bàsquet. I bé, recordar que el primer partit de la Fonteta, ahir en el València Bàsquet es pensava que, que anava a ser dijous, pues no, finalment va ser el divendres, a més en l'últim partit de, del divendres, a les 9 i mitja, una hora jo crec que un poc eh, tarda per a, per a l'afició de, del València Bàsquet. I se serà l'horari de, del primer partit. El segon es disputarà el diumenge, en aquest cas a Màlaga, a les 5 i mitja de la vesprada i si fora necessari un tercer i definitiu partit eh, es, es disputaria de nou a la Fonteta dimarts que ve a les 9, eh, 9 i mitja. I serà que ja coneixem aquests horaris a soles un partit dels play es va disputar el dijous, que és el del Barça davant el Labrada. La resta van a ser tots divendres i diumenge, així que anem a veure si, si aquests horaris pues, poden ser propiciatoris per a que el València Bàsquet eh, pues, aconseguís classificar-se per a les semifinals. Bueno, pues ja tenim clar els eh, horaris dels eh, tres partits. Eh, has parlat del primer, del segon i del tercer. Eh, tu creus que va ara seria el tercer o com, o com la, la tens ara mateix prevista en el teu cap? Que tens més o menys... Home, evidentment, eh, millor si són en dos, no? Uh -huh. i així ja no, ja no hi ha un, un sobresalt no? en, en l'últim partit, però sí que és de veres que es presumís una eliminatòria, ja lo comentaven ahir amb José Luis Martínez, prou igualada, el València Bàsquet, que sobretot ha d'aprofitar el fet de, de jugar a casa el, el primer encontre, crec que és clau, no? el factor Fonteta, el factor canxa per tal de, de guanyar el primer partit, i ja anar en 1-0 a Màlaga pues, fica tota la, tota la pressió no? per a, per a l'equip eh, de Joan Plaza, i anem a veure si el València Bàsquet podria aprofitar-lo, però pas a pas, el primer encontre ha de ser divendres i se, és clau guanyar-lo perquè eh, si es perguera, evidentment, tota la pressió ja seria per al València Bàsquet, que hauria de guanyar fora obligatòriament per tal d'aconseguir aquest tercer contra. Així que, que veurem, no? Eh, quatre enfrontaments de moment davant l'Unicaja en off tres victòries per a l'equip malagueny, a soles una per al València Bàsquet, a veure si, si esta temporada és la, és la segona. A veure si esta la temporada és la segona que ja toca. Escolta, Juanma, eh, me parlaves de que primer hi havia una xicoteta previsió de que poguera ser dijous el partit, finalment se va divendres a l'última més. Eh, eh, en quant a horari, 9 i mitja, què tal penses que pot respondre la Fonteta en, esta, en este horari? Sí pues yo creo que no es un horari bo, es de veres que es eh, divendres, que al dia següent, al dia pues, va, va tindre pues, la, la gent festa o la majoritàriament, no? l'afició del València Bàsquet no, no va treballar, però jo crec que és una hora un poc eh, tarda no? per a, per a l'afició de València perquè este any recorde ara mateix crec que no ha jugat cap partit a, a aquesta hora, no? el màxim ha sigut a les 9 un partit de l'Eurocup però eh, com passa ja en el futbol, no? les televisions manen i les televisions marquen horaris i, i dies, no? i en aquest cas pues, han decidit que el partit siga divendres a, a les 9 i mitja. Per al València Basque jo crec que hauria sigut millor jugar, pues, no sé, a les 8, 8 i mitja, que és una hora habitual entre setmana, però haurà d'acoplar-se a, a este horari de les 9, de les 9 i mitja. En aquest eh, horari, també 9 i mitja és el tercer, si no recordem malament, el, el dimarts sí, sí, que, sí, sí, que, sí. que, has que fer la falta. Eh, sí, els dos partits de la Fonteta serien eh, a les 9 i mitja, eh, fixa't, no? un dimarts 9 i mitja jo crec que és una hora també... Complicada, no massa bona, dimarts no? la sí, ves sí. més complicada que divendres, Juanma. Sí, pot ser, mm. pot ser, sí, sí. I, i parlem de que pot mm. ser el, el partit més important, evidentment, perquè seria el tercer definitiu on el València Bàsquet necessitaria més que mai el recolzament de la seva afició per tal d'aprofitar aquest factor Fonteta. Així que anem a veure com es desenvolupen <laughs> els esdeveniments uh -huh. i mhm. si València Bàsquet pot complir i guanyar 2-0, que seria lo, lo millor per ser. Eh, Dir-te en el ple esportiu que avui l'equip... T'anava a preguntar, a... Eh, què sabem de, de Justin Hamilton? pues Hamilton ha treballat al marge de, del grup, continua pues, amb aquest problema en la cuixa esquerra, uh mhm. -huh. de moment està entre cotons, està al marge, però l'intenció és que pugui arribar precisament el fet de jugar divendres eh, va jugar a favor de Hamilton. Per tal Guanyes 24 de, hores. Efectivament, va tindre un dia més per tal de, de recuperar-se i avui també la gran novetat en l'entrenament ha sigut el de Peterson, no? el jugador nord-americà que ja, després de passar la revisió física i mèdica, pues, avui ja ha pogut treballar en els seus companys, en el grup, a les 7 s'ha eh, s'ha citat eh, l'equip valencià precisament perquè estava esperant a Rafa Martínez, que este matí ha estat en la presentació dels play-off a, a Madrid, encara que Peterson ja este matí ha treballat en solitari eh, en una sessió específica per tal d'agafar ritme no? i d'estar eh, pues, eh, a ple rendiment de cara a poder debutar el, el pròxim eh, divendres d'endora o altre jugador lesionat, en mm. aquest cas Luke Sigma, que recordem eh, encara li queden unes 5 setmanes per aquest trencament fibrilar. El jugador avui s'ha desplaçat fins a Jaén perquè allí n'hi ha una clínica especialitzada en la seva dolència. Ha anat amb el fisio Pablo Martínez i ha estat eh, tractant-se per tal de retallar un poc aquesta recuperació encara que, eh, com ja van comentar, amb la llevada, arribada sobretot de Peterson, pues té ja impossible el poder ajudar dalt d'equip esta, esta temporada. Parlàvem de Justin Hamilton per a que la gent pugui fer-se una idea de la importància de Justin Hamilton en València Bàsquet. Avui ha rebut el guardó, el millor a la pivot de la Lliga regular. Sí, sí, i s'ha quedat eh, segon en el MVP, no? Uh -huh. Que finalment el millor jugador de la Lliga ha sigut per a Borussis del Laboral Cucha, però el segon més votat, més valorat, ha sigut el, eh, a la pivot o pivot del València Bàsquet, encara que el premi ja ha sigut de, de la pivot, uh -huh. el eh, pivot de, de València Bàsquet, de eh, Justin Hamilton, que eh, està en ese millor quintet, és el quart jugador de València Bàsquet que, que pot arrossegar este, este premi, però que en aquest cas ha quedat segon no? en aquest premi d'MVP que reconeix jo crec la magnífica temporada encara que ahir pues, no, va, no va fer un bon partit de, amb el València Bàsquet. Perfecte, Romero, estarem en contacte, gràcies. Adeu, Manolo, bona nit. Al nostre company Juanma Romero, tots avui ja entrem en el terreny de debat de la tertúlia i de l'anàlisi. dels 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i 9 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així en Esport Junior, 97 transcendit fins a l'hora de la matinada ja reunida la nostra tertúlia amb el redactor en cap de Superdeporte, Carlos Bosch. Hola, Bona Bosch, nit. Com, com estàs? Molt bé, no m'ha demanat una cançó, espere que... No has demanat cançó. Però, per cert, què tal per al balat? Estic a temps. Eh, ya que me preguntes tan, tan directament, ah, en Albalat... Jo, jo, jo m'interessa per, per, per sí, lo que sí. és el 6B de base. Que al cap aquí és el teu lector, en... el meu oient i el que du el valencià en el cor. Passaren molt bé en Albalat, sincerament. Va ser una, una, una bona vespre nit de valencianisme i m'agradaria dir-li als que manen en València que el València no està en Singapur, el València està en Albalat, eh? m'ha salvat i menys Singapur, no tinc res en contra de Singapur, però que s'entenga el que vull dir. Uh mhm. -huh. El València està en Albalat, en Museros, en, en Rafael Buñol i no en, en un, una càpsula del, del tiempo que, ha, que han viatjat a Singapur i que és una realitat paral·lela, eh? Jo dic en tota la mala intenció del món, eh? Ho dic que tota la mala intenció del món, el València no està a Singapur, el València està en Albalat, <laughs> i, jo, i en Albalat la gent no està contenta, eh? Sí, eh, almenys... Eh, I té motius per a no estar contenta. Se viu una altra la, la situació. La gent el que vol és que el València guanyi. Està clar. I pues... no te parlo ja d'allestaran, eh, Manolo? Ah, ara entrarem. Anem a entrar. Anem a entrar en el dia Però de la marmota. Però que pensa la gent d'allestaran, vull dir. Anem a entrar en el dia de la marmota. Que t'ho pots imaginar. No patisques que... Però per què preguntes? Anem a... Jo volia saber com, ah. com te van anar a tu amb la gent allí. Molt bé, en balat. Jo allí vaig fer de presentador Puerta Grande. Ja està. Això és el que jo volia saber. Pues a ver, pregunta'm. No hi més preguntas, señoría. A ver, Puerta Grande en Albalà. Ja està. Ja està, no hi ha més preguntes. Company i presentador del Murciélago en la televisió, Vicent Sempere, què tal? Hola, Manolo. Com estàs? Molt bé. Fantàstic, no? De categoria. Eh, han passat des que estem en el Murciélago fins a este programa 8 hores, mm -hmm. més o menos, sí. i no passa res, no? No passa res. Vale. Continuem la marmota. És que no, no, Twitter no m'actualitzava no. estas pràctiques, a veure si ha passat bueno, alguna i... com, a, com a molt, eh, eh ja que parlar de que eh, ja és oficial que el Manchester s'ha carregat a Bangal. Ah, correcte. Val? Ja queda lliure Bengal, eh? Ojo. Queda lliure Bengal. Per cert, ja sabeu, la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, penseu que Allestan és la millor opció per arrencar el nou projecte, la pregunta que estem fent, en el WhatsApp 6 298 ahir al voltant de les 12 mitja, com sempre, farem una parada i vos, i vos sentirem. Company de Levante, el cantil valenciano, Pedro Valero. Hola, Pedro, què tal? Molt bona nit. Què tal, com esteu? Com estàs, tu? Jo molt bé. Molt bé, també. Jo de Singapur no, no vinc, vinc de, de la setmana en la platja i perfecte. Sí, escolta, eh, la setmana passada va sorgir una controvèrsia Eh, Sobre què? Eh, pues, eh, unes declaracions que ha fer eh, una persona a qui tu has entrevistat van ser unes declaracions eh, anava a dir molt calentes que també ho són, sobretot van ser unes declaracions eh, com diria, molt, molt cridaneres molt polèmiques, val? Eh, eh, tenim tot l'extracte? Posa-li posa a Pedro perquè pa que ho puga sentir hay un hombre de esta casa uh -huh. que la entrevistó en persona, a Úrsula Corberó. Ya un hombre de esta casa que la va a entrevistar en persona. Sí, sí. El señor Pedro Valero. Pedro Valero ha entrevistado a Úrsula Corberó. Això m'ho tengo que contar Pedro Valero el próximo día que... Guarda este tag, por favor, Arturo. Este tag guárdalo Pero que para el próximo día que venga Pedro Valero a la tertulia, eh, lógicamente, això té que, te que eixir, Te que eixir y mos té que donar de por qué no va a contarles. Eh, eh, Úrsula Corbeló, per a qui no eh, ho, entén, ho, ho, ho recorde, és l'actriu que participava en la sèrie Física o Química, que va contar que hi havia tan bon rollo i tan bona química entre ells, que és cada setmana la part més jove del reparto jugava a una casa en Segovia i ahí, pues, cavall i picaor. Que, que pim, que Pero... Ahí preparan ese examen. Pero el chiste de organización no... No, no, no, no, eh, caballo y picador. Y claro, a mí me diuen, Pedro Valero ha entrevistado a Úrsula Hombre, yo le vas a preguntar a la meva... Yo le a preguntar a la meva amiga Ana Milán, que es amiga de La actriz que feia de profesora en aquella serie, Ana Milán, es amiga de meua. Y eh, ella no tenía constancia digo al menos que voy a rendir pero si me pero va ser És que l'Eiva ho exagera tot molt, treballa en súper i ho exagera tot molt. <laughs> Ja està, bé, aguanta los caballos ahí, eh? Però, Però sí, sí, van, van tindre un contacte professional. Eh, ella va vindre així per la presentació de la sèrie Anclados. Jo, per aquell entonces, no estava fent esports, estava fent uh mm-hmm. -huh. societat en el diari Levante. Sí eh, coses que passen, pues me va tocar. No va a ser una entrevista en ella soles, un contacte, un... però tinguin la grabadora de seves declaracions en la seva veu afinada i sensual. Una chica molt contacte, congo, sensual? Sí, sí, una chica... Contacte, contacte. sensual, sen. Jo les conec més guapes, però... Ah, ah. <laughs> Sí, home, sí. Ala, ja t'has tirat el mocarro. Home, no. Sí, sí, sí. Escolta. Jo vaig a veure una foto de Escolta. esta, que jo no la pues Manolo, eh? Manolo, posa en el Twitter, no, posa en el Twitter una foto de Úrsula Corbero. Te fe que yo una bueno, no estem així per parlar de la vida privada, però no, no és un... No, no, però com que no? Com que no? Que, que parlem d'ahí estaran, tio. Eh, escolta... Mm, me fotes? Eh, a mi me pareix una miqueta mocarro, eh? De... No, la xica està molt bé, però no és el meu tipus. En serio, Manolo. Si la veis en persona, yeah, te es compte de que la tele y les fotos... Que Va. En la premsa, no me, no me de voltes, Ismael any Algarra, prou, eh? Ismael Algarra que diu que Sofia Vergara no està mal. Ai, Sofia, ojo a Sofia no eh, l'ha entrevistat. Bicho, a eh. Sofia no l'ha entrevistat. Home, per favor, tens que demanar permís a su jefe de premsa. Pues, home... Eh... Sí que està bé, però tampoc és una cosa... En sèrio, si la greu entrevistat... <laughs> o sigui, sea, que no sap parlar, vamos. <laughs> Va, Pedro, mira, va. Esa és una altra cosa. Ara, probablement jo tampoc la volia fer una entrevista. També, no, eh. també és una opció personal. Ara, ara fora també de bromes, la chica... personal, la xica molt atenta, molt simpàtica. Que, que i... de la dona en Madrid. De, I de eh? molt bé, la xica molt bé. bueno, dit això, dit això, no mos has aclarit res. <laughs> eh, absolut fiasco. Pero yo no he vingut a parlar d'això, així, a la ràdio avui. No, no, Tú has vingut a parlar de lo que yo te pregunto. Esta, Com en la sèrie de Polis. Aquí les preguntes les hago yo. Eh? Dit això... <laughs> <laughs> Dit això... Úrsula, no vas caso, eh? Esto es una broma. <laughs> Vos recorden les dades que vos hem contat en la primera mitjora. Pretemporada arranca el 4 de juliol. Eh, hi haurà dues setmanes en el parador. I la també les dades que hem oferit al voltant eh, del que estem parlant. Que Paco i Estaran, evidentment, està dins dels candidats per entrenar al València, però que el València està tocant més entrenadors. I hem parlat de dos noms i els perquès. Hem parlat de que ni s'ha llista que ha manejat Suso García Petarch. Està Paco Gémez i que Paco Gémez cau en el moment en que el Rayo baixa de categoria. El Valencia descarta Paco Gémez per el desgast que podria suposar un tècnic que ja de per se, pues en l'afició, alçava certa controvèrsia i damunt que ve de segona divisió. Pues Manolo, ahir estic d'acord amb tu que t'he escoltat. Uh mhm. -huh. I és la justificació per a no, que no continue Paco Gémez. Ara entrarem ahir. I l'altre nom, que també hem donat, eh, perquè ho coneguem, que algú el deixà caure i va preguntar i dir i en la temporada que està fent, per què no Claudio Ranieri? Evidentment, Claudio Ranieri, després del que ha fet amb el Leicester, oblideu-se de Claudio Ranieri, val? És un nom que algú deixa caure, però que el València està manejant més entrenadors és una evidència, que Paco i Estalenta també està entre ells és una evidència, val? I en efecte, jo la gran... Eh, si és cert que eh, Peter Lim ha fet el eh, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa davant de la premsa allí en el seu país que no passa res perquè vinga així en Espanya i ho en València, no li passaria res, vull dir, no, ni anem a pegar-li, ni anem a insultar-lo, no, no, simplement que si és cert que estan, que van a virar la, eh, la manera, el modus operandi en el València i que volen esmenar errades, doncs pues una de les errades que han d'esmenar és apropar-se més al balat al valencianisme de baix. Més albalat i menys Singapur. Més albalat i menys Singapur. I, en efecte, jo la pregunta que m'he fet, perquè jo, això sí, també te puc dir que en qui parles del club, te diuen que hi estaran. També t'ho dic, eh? Ara, la pregunta és, Suso s'atrevirà a la seva primera gran decisió, que siga tan impopular, quan ha descartat un entrenador com Paco Gémez perquè ja no era de popular de per se i tampoc és popular dur-lo amb el descens en la butxaca? I és una pregunta que jo me faig. Me acaba de enviar Pablo Lepa una foto de la chicona esta y tú, tú no estás bien, Pedro. <laughs> Madre mía, bueno, pero ahora está. La Yo, cota de Carlos, he de decir lo que he de decir, no puedo otra cosa. La cota de de d'Allestaran es ele elevadísima. Elevadísima. Le les raons... Eh, es que a la gente no le ilusiona comenzar un proyecto claro. a Allestaran. Ni, ha, dos o tres raons, però bueno... Un moment, un moment. I que quede clar que jo no estic dient ni que estarán no estoy a capacitat ni que ho vaig a fer malament. I que diga això ara és perquè té una boleta de cristal o és molt inconscient. Però... Jo el que sí dic és que la gent, a dia d'avui, no li quida el més mínim començar un projecte en el cap visible siga Paco Estarà. Exacte. Això és el que jo dic. Bueno, la temporada passada comença en uno i jo crec que tampoc estaven tots en, en uno, eh? Pues si han depès de les errades anteriors... En la se va Si han depès de les errades d'anys anteriors, que vegin com va ser la presentació de la temporada i el que poden tindre en guany. Les causes... Has acabat, perdona, Sempere? No, dir-les tu, però jo anava a dir que les causes eh, objectives no són. Vull dir, que l'afició del València ara mateix no vull i estaran és un tema eh, visceral més que un tema eh, futbolístic no, o no tècnic. Per a mi, per a mi... No estic d'acord. Suso García Pitar fa un anàlisi i veu que este home està capacitat per entrenar el València. Altra cosa és que això motiva l'afició del València, o que l'afició del València hagi vist no, no. que en eh, la plantilla, en el quart partit en què s'ha salvat, passa de Paco Allestaran, i interpreta que Paco Allestaran és incapaç de manejar esa plantilla. Pero tú tens arguments... Eh, no... Jo el futbol que fa el València el dia del Barça no l'havia vist en molt de temps. Eh, no. I estava Paco Allestad d'entrenador. I el futbol que fa... El dia de l'Eibar, eh, un partit redó. I el dia del Villarreal també era, era Allestad l'entrenador. Clar, eh? i el dia del Getafe. I el dia, el dia del, del Barça tingués sort el València. Jo, jo, el Barça jo, falla... jo, jo no estic d'acord en que... Jo no estic d'acord en que siga una qüestió irracional pel, per, per part de l'afició. La i, i no ho dic per populisme, eh? No ho dic per populisme. Jo sé que és antipopular, sí que, el que he dit, eh? No, no, sí que crec que l'afició té eh, tot el dret del món i, i, i cada vegada, mm, conforme me fan més major, me fan més punky. I <laughs> que ja ho eres prou. I me toca moltes nassos que, que s'intenta dir a la gent el que té que fer. Diu, la gent que diga el que li dóna la gana. Totalment. Tio si vol treure deu, passa que se'n traga deu, si no se'n vol treure cap, que no en traga cap. Libre el sol i el viento y repartiendo el amor que llevo dentro. Cada vegada me fa més punky, com el Robin i està, en serio. Però jo no estic d'acord en que l'afició faci una valoració irracional. Jo crec que és tot el contrari, sempre. És que és molt racional. El que passa és que la fa des de la por. Explica't. Claro. Des de la por que sí és irracional. Vull dir, la gent està patint pel seu equip de futbol la gent està patint pel seu equip de futbol perquè no se fia de Peter Lim i perquè sap que les decisions de Peter Lim t'han dut a on t'han dut en guany. Tot el desastre que estàvem assustats en el, en, en el descens. El descens, home, clar. I, que te salva Pago sí, sí, sí, sí, sí. I la gent, el que no vol és un entrenador que en lo futbolístic sigui un novato. I ahí estaran, en lo futbolístic és un novato. La gent no vol experimentos. I això no és irracional. Això és una reflexió des de la irracionalitat de la por i el susto a la racionalitat absoluta de per què vol un entrenador que jo, en tota la conya del món, vaig dir Pepino un dia. Però això és molt racional, tio. Ja, però jo dic, Carlos, és que... molt racional. Stewie Van Gaal sona a bendició per València, no? Un entrenador en experiència. Vull dir que és Van Gaal pareix com algo, una bendició per al València perquè és un tio ja tu... en una experiència, un tio contrastat, que s'ha sonat el que ha guanyat. por de que Peter Lim fique un altre novato i ahí estaran. No, que... i sobretot jo crec que la gent el que vol és... Però la gent és un novato, tio. Borrón i cuenta nova significa començar de zero. I si comences l'entrenador la temporada passada, ya no estás memorando ni cuenta nueva, estás continuando lo que va a acabar la temporada pasada. Que al final ha hecho números que ha hecho. Negativos. Són 8 partits, 4 derrotes, 3 victorias y un empat. Tots molt matisables, eh, les victòries. Jo estic d'acord amb tu que el partit de Sevilla... Jo, jo per a mi el que destacaria és el de Sevilla, però el Sevilla ve a València en medio de una eliminatòria. Les, les, les, eh, les victòries són molt bones. El dia del Getafe la primera mitja hora és molt, molt bona. bona. És molt bona. El partit de les Palmes, la segona part és un horror. Però la primera part, no està mal. La primera és roben. acceptable. I te, I te roben, eh? Acceptable. Jo crec que esteu seguint massa benevols. Amb, no, no, no. Amb no, el El partit Perquè del estic comparant amb el València de Neville. El partit del Villarreal no hi ha per on agarrar-lo. y el partido de la Real no hi ha per agarrarlo y en el Bernabéu jo crec el del Camp Nou de 50 el Barça guanya 48 això no. yo, jo ho em vaig sentir fa dos anys quan el València guanya 2-3 es sí, que, sí. que cada volta bueno, que guanya al Barça és Pedro, que ara ho jo dic lo que pense, sí, i jo crec que el en Sevilla, jo crec que el en Sevilla, el Sevilla tingui el partit per guanyar-lo. del Barça. Bueno, jo no ho no, sé. Que no estic anant... no, no, que, no, que, que tingui el partit per, a, del, el que tingui el partit, el partit per a guanyar-lo. Pedro, però molt que no vaig on te penses que, que no vaig ahir Quantes vegades ha guanyat el Levante en el camp del Barça? Está claro, però no puedes comprar el potencial del no, València en el no, del Levante. No, no, es igual. Per guanyar en el camp del Barça o tens un, un punt de sort o està no guanyes clar. en la vida. Está clar, está clar. Jo solo dic... Pedro, l'any passat... Pero també guanya passa... Pizzi. Temporada, no, no, no. Temporada passada no, no. el Valencia li pega un sobo al Barça de Port en la primera part. Estic d'acord. Un sobo i falla un penalti, tio. I Palme és una sobre la primera part. I quan guanya 2-3 el gol de Pichi, en l'últim suspir, Alves li fa una parada a Messi molt pareguda sí. a la de Robert i Casillas si jo no, no, no tan dubte. escandalosa no? però per ahí va però va, va per, vull dir clar que has de tindre sort però sí. com t'has de tindre sort però, però... jo, perdó, i acabo de seguida jo no, jo no mm, a mi la memòria me falla molt tio. jo no soc molt mal per l'estadística i aquestes coses si estigués així Paquito Gisbert, que és... Però jo estic convençut que totes les victòries, o el 90% de les victòries del València del camp del Barça, són a Xina. Vull dir, sí, està clar. Eh? El València sí, al camp del Barça i serà allí l'amo en plan en plan el, el, el, el Guardiola quan, o en plan el Barça quan li guanyava el Bernabéu. No, no, no. no. Ah. Ni en la de... vas a patir. Ni en la de guanyar en el Camp Nou i en el Bernabéu és tindre sort i que l'àrbit no te la lie i tot això. Això està clar. Però jo el que dic és quina identitat li ha donat el, a eh, Estaran al València? Ninguna. Este, en això sí que estem d'acord. El dia del Sevilla guanyar yeah. és un, era un partit que sí, però guanyar en l'últim minut de rebot perquè Negredo se la trobava en l'àrea i estigui bueno, bueno, el, el partit va guanyar el Sevilla. Eh, eh, eh, el Sevilla, eh? No, no estic, el, el, el, el dia del Sevilla, el, el València passa per damunt del Sevilla, el Sevilla era un equipo, 80 minuts. És un equip que no guanya ningú partit de Lliga fora de casa. I un, I minut, tu... i un minut abans de fer Negredo del 2 a 1, traus una altra falta que estàs a punt de ser, de ser el 2 a 1. Jo o sigui, crec que se tira lo, per la victòria bo, estar mort. o la sort que ha tingut Ahí Estaran és que la plantilla s'anava a salvar sí o sí i després que el seu xoc ha sigut comparat en el de Neville, i això ha fet que un, un això, partit mitjanament bo, bueno, que era molt bo. Pedro, jo en això sí que estic d'acord, i jo tinc la meva teoria, jo crec que s'equivoca i estaran en, en, en Jordi Sorlí, i i els jugadors li diuen nosaltres anem a salvar l'equip però tu no t'anem a fer el contra l'any que ve si vols que, que te faig a García, García Pitar o Peter i, Lim. I, i Peter Lim però tu t'has carregat a una persona molt volguda dins del vestidor i no han volgut córrer per ell i és que és així, perquè el Getafe tu ja estàs salvat, la diferència del Getafe és un equip que havia que se jugava la vida i altre equip que no se jugava res i sí, ahir va en el debe i després... De ahí estaran, però jo, tornant al debat inicial eh, la gent no vol un altre entrenador experiment és que no vol hi ha un altre, un altre factor que jo crec que d'una forma subliminal pot ser afectat i és el tema de que estaran jo l'he vist que saben un venut massa en les vale. de premsa. I, efectivament, jo quan... S'ha venut parlant... massa. Ha, ha, ha dit, jo quiero ser entrenador del Valencia. Quan, quan jo estava parlant de les causes... Me i pareix superlícit, eh? Sí, no, no, sí, sí. que, eh, ell, ell és lícit, vull dir, però és una causa. Vull dir, vull dir... Del rebuig de la gent. Un moment. Ha caigut mal. Un moment, és més. Ah, no. Jo estic segur que hi estaran, és conscient que el València ha parlat o està parlant d'altres entrenadors, però ell t'ho ha de callar perquè té el anhelo de poder entrenar al València de Futbol i està l'oportunitat. Paco hi estaran, sap que Lopetegui a su rival d'ell ho sap perfectament. Correcte. Perquè això Paco Ballester ho ha dit. I sap que Lopetegui era una alternativa a, a Neville quan se carregava Neville i era ell. Això ho sap. Sap perfectament que estan parlant en altres entrenadors. Primer, perquè té més informació que nosaltres, òbviament, i perquè no és tonto perquè encara no, no, no ha renovat, eh? Y eh, se acaba el contrato esta semana. Claro. Eh, en, en, ah, en, en, les causes jo volia Dilluns. fitxar una, una causa d'estes. Dimas, Dimas, Dimas, eh, algunes declaracions de Llestaran li han restat, fonamentalment, el dia que perds contra la Real Societat de Lleus, que soy el entrenador ideal. Home, tío, que la Real... Mm, el dia de la Real, Paco Allestaran se retrata en dos o tres coses molt lletges. Una ixa, perquè me dit mal, pots pensar-ho, però no deus de dir-ho en ixe moment, que t'acaben de, de, de, el és el colofón a una temporada lamentable i la gent el que no vol és sentir segons quines coses i ese dia se retrata eh, ficant a Negredo quan falten 5 minuts però queda molt clar que està pensant en la seva pròpia campanya que és lícit, Manolo, clar que és lícit i jo eh, ho vaig justificar des del punt de vista de, però si no existís el club, doncs Paco treballa per Paco no pel club, que hagués, hagués ficar Soler, que t'aporta tot el minut 89 de partit Negredo que, que te guanye un 0 el partit i està treballant papa Paco i estaran. Potser el club, el club el que té que fer és Soler, ha sigut la, la revelació del Mestalla i t'han renovat fa un mes ahí tens, pum, la quadratura del círculo de Soler a debutar en Mestalla. Això és cultura de club. Paco va fer cultura de Paco. I la gent se pren nota, eh? Que la gent que va a Mestalla no és tonta, tu. I la gent se prengui nota d'això. Home, estàs de xivet ahí, i me traus a Negredo, per què? Què més vols donar avui? pam, i damunt vas i perds, i dius això, i si dia li sumar en contra, i, i, i si Peter a hace pitar, pues que regalen a si nosaltres no podem fer res, però s'han de saber que la gent no vol a Llestaran, és que jo no he vist en ma vida això, jo no he vist en ma vida, sincerament. Jo no sé si no la vol o no, perquè al final cada uno en cada concret, uno. I, i, i que no haig de fer res tant. Però sí que nota que il·lusió, il·lusió no, Cero. no, genera, no desperta. No genera. És que no, me, no m'imagine tampoc una campanya, perquè la setmana passada, quan entra Cayetano en el murciélago, que li traslladaren la pregunta de, bueno, i si Allestaran és el que està millor posicionat, no saben en Singapur l'antipopularitat que hi ha ara mateix sobre la figura d'Allestaran. Cayetano, que estava palpant allí eh, en converses i tal, digué que sí, que eh, eh el València eh, ara mateix de, de Singapur sap la, aquesta antipopularitat perquè l'han traslladat a Peter Lim i a la seva corte, però que pensen que lo però... principal és prendre una bona decisió i no el que opine la, no, però no, la grada. No, no, no te vull dir la contrària a tu, ni, ni siquiera a Cayetano, eh? al que ja vas dir en la tele, en la televisió, en, en el Murciélago, un aplauso que si, si cal se torna a dir així, perquè el que s'arrimà al bou va ser el Cayetano, eh? El que se n'anà li digui al, al senyor Peter Lim, ja, vostè té clar l'entrenador. Per a mi, per a mi, avui l'únic que n'hi ha és això. Tot el més són especulacions que fem els periodistes. Però hi ha un tio que diu, no tengo claro l'entrenador, eh? i avui l'entrenador encara no està renovat. Eh? Y si no está renovat es perquè aquest tio digui fa dos o tres dies no tengo claro el entrenador. Tot lo demés estem pegant-li... Claro. Mot... Ixa és la gran veritat que n'hi ha ara sí, avui en dia, tio. Perquè n'hi ha que... Al final, eh, jo sempre dic, no, és que no sabem els periodistes. No, no, se pot fer periodisme de moltes maneres. I si un dia tinguem un debat de Xina. Per exemple, con Cayetano, arrimant-se el bou. Perquè després està, no, no, que si no, és, és el primer candidat. Ja, ja, Peter li m'ha dit... que no lo tiene decidido, y busca la foto de Paco Ayestarán con Peter Lim, ¿eh? que yo he leído en el BORM, no ha tenido tiempo de reunirse con Ayestarán, que no ha tenido tiempo o no ha querido tener tiempo. Si quiere tener tiempo, lo tiene tú. se ha reunido en estarán y está diciendo, eh, eh, no, lo tengo decidido, Se lo no voy a que no va a ser, pero hombre, esos, son datos, ¿eh? Eso no son teorías, opiniones, esos son datos. No tengo decidido qué entrenador es, y hoy no es. que torna a repetir, que potser allí estaran, però n'hi ha que analitzar això, i hi ha una qüestió. Estava previst que García Pitar, perquè dilluns passat ja especulaven, García Pitar no va en l'avió oficial, te recordes, Manolo? Correcte. Estava previst que se quedarà 4 o 5 dies més, i de repente el Rick Arrac se'n va corregent. On Resulta va? que hay, ahí estarán y hay más candidatos. No sé. Yo con en esta historia... sé que, me, que, que, no me creo jo que el Valencia no está tocant a tres entrenadors. No, no. Que no la meva teoria des de que és quan eh, van a sentir el eh, que va dir Peter Lim, de que asumía les errades i tal, que volem si les, si les assumís, perquè a la fi... Assumir si, volem si ha de pres. Si ha de eh? pres. No, me quede, <laughs> me quede la frase que va en l'eslògan que va eh, inventar-se ahir Folgado, que està molt bé, que és Meriton sempre dice lo que tú quieres escuchar. Ah, molt bé, Salva, està bé. és cert, tu... tu no, no, sí, les rodes de premsa. Les rodes de premsa. Són sensacionals. Ostres, que bé. Després veus però, però els, què van a dir? Després dius, veus, no. veus els fets i dius... No. Però això ens obliga, efectivament, als periodistes que jo ho he escrit alguna vegada i en este estudi ho he dit, i també a la tele... I... A ficar en qüestió? No, no així ja no estem per a dir què diu Meriton, estem per a dir claro. què fa Meriton. Què fa, què fa, sí, sí, sí. què fa. Ai, perdó, perquè al final Peter Lim, una de les coses que ha dit és una gran veritat, però a Peter Lim tenia un crèdit il·limitat... I s'ho ha papat. I ja no, ja no té un crèdit il·limitat. I si ja no té un crèdit il·limitat, és no per lo que ha dit, sinó per lo que ha fet. A la fi, com deia... Per tant, si vol tindre crèdit entre els aficionats, el que té és que fer, no dir... I jo estigui en el barat de dissabte, insistís, mm -hmm. la mhm. gent no se fia de Peter Lim. Correcte. És que no se fia. I eh, jo et eh, deia... La... No, és que sigui un, un lladre, no. Que, no. que no se fia de, que tornarà a ficar la garba. Sí, se que sigui hàbil a l'hora de prendre decisions correctes. Que el que estic dient. jo la eh. meva teoria la continuo mantenint i sé que me la menjaré i me la tiraran en cara, però m'és igual, és que està tocant entrenadors i si fallen tots els que està tocant, està ahí Paco i estaran com a opció per atendre un entrenador. Bueno, però mm, ahí... Paco, que ho sabrà, això, supose, com ha dit de Carlos. y Paco que es la, oportunidad la de la seva vida de claro, en la banqueta que pasa Que això jo crec ya ja entrenador ya el debilita entrada. Yo recuerdo que algún me va dir, el día que Benítez va plorar cuando el presentaren en el Madrid, ese día Benítez estava ya així en el Madrid. Mort, correcte. Ya estaba en el grupo de WhatsApp Cristiano. <laughs> Claro. No, perquè era como que era lo máximo de la seva vida entrar en el Madrid, estaba ya sentenciado. Y yo creo que ahí estarán durante aquesta imatge de yo me quedo aquí lo que haga falta para ver si me quedo en el Valencia ya está debilitándolo. O sea, que tiene más amor propio, ¿no? un entrenador. En esa entrevista. igual, no sé. Es de ver es que lo han hecho una pasada muy gran. Tampoco se, pero... tampoco se ha visto en la segunda vida de Megroses. Claro, ya, pero eso ya lo debilita. Escondir ya eres un entrenador de categoría que te veig sustetet i veus que el València és el més gran que pots tenir a la teva vida i estàs ahí a veure si tens sort i te coles. N'hi ha alguna reflexió... I això te debilita. Una reflexió que s'ha dit avui... Ràpida no, que tenim que anar a la públic. No, vale, és que no, el València m'està ja molt exigent i no n'hi ha ni entrenadors que vinguin, però això al final el millor és Paco. Dic, què, què, què? Que al final la culpa de que se, de, va ser de, de l'afició. No, és que com m'està molt exigente, me, ja està bé, eh? La tonta ja. ja 12 bé, i 33. Eh? I si vols parlem d'Òscar Sanz, el del país, eh? No, eh, Està ni un bé, segon, eh? no. Eh, eh, la publicitat que és ah, per a qui se la guanya, Carlos. No, no, la publicitat de Man Super no... no. Per a qui se la guanya. Molta 33, no fem una pausa per la publi, tornem, sentis, sent, sentirem més whatsapps i encara continuem parlant al voltant d'esta història i de si està o no està ahí estaran, vos dona l'impressió per ser la, el millor motor d'arranque cap al nou projecte. 12.74, així, a Esports 97 i la 97.7 Ràdio. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa Total la información sobre los cursos populares es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Superrunning. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 627980336 és el nostre WhatsApp per a que vosaltres volqueu les opinions. En el dia d'avui ja sabeu la pregunta que vos estem fent. Penseu que Allestaran és la millor opció per arrancar el nou projecte? Esta és la pregunta i estes les respostes. WhatsAppéame WhatsAppéame Hola, bona nit, Manuel Salva, soc Dani des de Londres. Per una part, eh, Paco Allestran en desperta il·lusió. Il·lusió per, per, per un tio que, que té les coses clares, que té seguretat, que mostra una seguretat amb, amb ell mateixa descomunal, a voltes un poc excessiva, és veritat, però, bueno, i que, i que supon que cuidarà molt la part l'aspecte la, físic i a partir d'ahir pues, construir un equip i, i després també pel que hem vist en contra Barça i Madrid i espero que puga ex fer, ex no, fer extensible el que hem vist contra aquests dos grans equips eh, contra els altres equips i per altra part el que em crea és temor temor per tot el que ja venim, eh, venim arrastrant temor per Nuno temor per Gary, temor per la inexperiència, temor per vindre a fer al València a fer el doctorat, el que parleu vosaltres sempre i ja, perquè ja estic cansat de, de, del símil és tindre nòvia però també tindre que veure les altres és a dir, la nostra nòvia és el València però tenim que acabar mirant l'Atlético de Madrid, al Sevilla, jugar finals jugar semifinals perquè el nostre equip ja <laughs> pues juga contra la Real Societat no ser res i perd pues, però això és el tema d'on venim eh, el temor que tenim és aquest així que mm, jo diria que el 40, el 40% Paco sí, el 60% Paco no. Bona nit, good night, sempre amunt. Hola, soc Pablo Nardalla i pense que Ayestán no és la millor opció perquè crec que cal un entrenador que tinga coneixements de la Lliga Espanyola i que tinga caràcter que sàpiga transmitir als seus jugadors perquè que ho trasladen al terreny de xoc perquè pense que té que ser la peça fundamental del projecte, l'entrenador, en perquè eh, aquest club demana fa molts anys un entrenador de deberes per a poder guanyar o apropar-se a, a conquista d'un títol. Hola, bona nit, soc Juanjo i vos toque des de Vetera. Eh, bueno, jo crec que ni de lluny és el millor entrenador i estaran per al València. I crec que altra vegada tornen a equivocar-se amb un altre becari eh, com va ser Pellegrino, Jukic, Nuno, Gary Neville, Pizzi, que va eixir més o menys bé, però era un altre becari pràcticament, Emery, que va fer així el màster i ara està agarrant eh, tots els frutos, però bueno, encara així jo li donaria una oportunitat si me digueren que van a fitxar a vos jugadors, si van a fitxar a, a, a jugadors bons que ja tinguen un prestigi, li donaria un, una xicoteta oportunitat. Ara, si diuen que van a començar a fitxar a xavals de 18 anys, entonces sí que ja no me renove el passe per a l'any que ve. Au! Bona nit, Manolo. Soc Pepito de Museros. Pense que Paco i Estaran no és la millor opció per al nou projecte del València perquè m'han pres m'han pren ja viciat i malament és més, te dic tampoc crec que ho pensa el València ni el València de València ni el València de Singapur si no, ja l'hagin anunciat fa dies què fa su per buscant? què fa? perquè teatre Hola, buenas, me llamo Alex y os escucho desde Valencia, muy cerquita del santuario. Bueno, yo creo que Paco y estarán pues si la idea de hacer un proyecto era sobre un entrenador, <clears throat> digamos, con menos experiencia, pues Paco Ayestarán podía ser la mejor opción, pero dado todos los nombres que han ido saliendo y que seguro que desde el club también han consultado, tipo Pellegrini, por ejemplo, pues es un poco incoherente porque son perfiles muy diferentes, entonces es preocupante porque yo creo que a día de hoy puede que no haya proyecto. El meu nom és Gustavo i participe des de Benimodo. Pues a veure si és la bona la primera opció, la d'Estaran, jo pense que és complicat. Els últims resultats no la valen massa, encara que jo personalment tenia fe completa en ell, ara tinc dubtes, eh, jo pense que està variant-se l'opció, alguna altra opció, i que tal volta Paco Estaran puga ser o bé segon entrenador o bé preparador físic, d'ahir totes les pallisses que els ha pegat i tot. No sé, jo tal volta puga ser una bona opció Paco Estaran però és complicat saber-ho, la veritat. Bona nit, Manolo, Salva i Arturo. Eh, no sé si és que sí, és, també és la millor opció que tenim en guany, però també desconeguem en part eh, les altres cartes de la baralla. I jo crec que el que ha passat al final de temporada ha sigut més de mèrit dels jugadors, dels quals dubte la seva professionalitat i no el treball d'allà estaran. De totes formes, mmm, a mi no ens agrada, en el fons. M'agradaria que vinguera un entrenador contrastat i professional, però tampoc ens agrada, sincerament. Som uns cracs. Gràcies per tot, per estar tots els dies i amunt. i 41 Gràcies a tota la gent que cada dilluns per la nit eh, pues interactua amb nosaltres en el WhatsApp 62980336, agarrar el compromiso desde de eh, el primer dilluns que el posàvem en marcha de que cada dilluns sería primer, el nostre primer argumento Y está siguiendo Y también eh, lógicamente eh, En eh, encara donar a mis whatsapps que arriben durante el programa Y que no esté teniendo Arturo va treballant a poder posarlos en la Par final. Bueno, pues Estábamos hablando del tema del entrenador que continúa ahí i estàvem parlant de la situació generada per aquesta eh, entrevista, o aquestes dues entrevistes que han concedit tant... Eh, bueno, tres, perquè també entrevista com a tal no, però sí ha fet alguna declaració també l'Aijun en algun mitjà del seu país, ha deixat caure alguna cosa, i sobre el que diu Meriton i sobre el que fa Meriton, que generalment fins ara és evident que sempre n'hi ha diferències entre el que diu i el que n'hi ha. Vull dir, torne a l'eslògan de Folgado, Meriton siempre dice lo que tú quieres. Ara que està tan de moda tot el tema del màrqueting, uh -huh. per a mm. mi el, el màrqueting de contenidos, o sigui, tot el discurs el tenen claríssim, uh -huh. i de mm-hmm. fet eh, és convincent, quan parla Lee Hun mos deixa bocabadats, i, i inclús quan parla Peter Lim est, estos Nadals, o, o estes entrevistes grandiloquents de, de, de Peter Lim, però després, a la de la realitat, quan s'han d'aplicar les estratègies per a treure endavant totes aquestes idees mm, no, no se veu per cap posto, al contrari, se prenen decisions que van en contra o al revés de tota aquesta teoria. Per tant... De moment, si han de pres, ja tendría que haver un, un entrenador. Clar, no, hemos <laughs> aprendido los errores y, y estamos a día 23 de mayo La, están fichando todos los equipos y presentando jugadores ya y, y donan baises uh -huh. y el Valencia está, está paralizado. Bloquejat. O sea que no hemos aprendido los errores, continuamos reincidiendo en los errores. Eh, ¿Qué está fichando y presentando Chuaos? El Villarreal ¿eh? presenta de es un futbolista ya, Carlos. uno que van a cedir, un catalí, pero, ¿y se va en el Pero ya en movimientos de mercado no. ¿Y se lo va a en en el primer Pero, Carlos, toda la vida es ahí que en alzades es cuando el X se meneche. No, no, no, no, yo no te di que no, que, que, también es una miqueta pronta, ¿eh? Es una miqueta pronta. Pero bueno, que, Jorge, que, el Valencia ara mateix no ¿Quién es el si, per exemple, els rivals de la famosa Champions, la que aspira el València segons Peter Lim, que ho ha tornat a tenir l'entrevista, objetivo, a largo plazo, la Champions. I és que jo no sé quina necessitat n'hi ha de dir que l'objectiu era la Champions, però ho ha dit, i ho digué fa un any i mig. Un rival directe és el Manchester City i ja té un entrenador des de fa dos mesos, que és Pep Guardiola. És aixina el, el, el Borussia Dortmund i tal, los central, los, els centrals ja estan anunciant centrals, teus... Hummels, no sé què. No, no, Són no, rivals directes no, de València. No me facis, és, Vicenç Sempere, no me sigues eh, Peter Lim, no me vagis a la internacionalització del València quan encara no resol lo de casa. <laughs> Correcto. El Sevilla té entrenador. El Villarreal té entrenador. El Atlético de Madrid té entrenador. El, el Atlético de Bilbao té entrenador. A mi això sabes que tu te vas a jugar Europa l'any que ve. Claro. No, no, no es que tenga entrenador, es que tienen el proyecto ya fet. tienen proyecto. ¿Y tú no tienes ni proyecto ni entrenador. Pero eso, pero al final torneo la pregunta, perdona, eh, eh, Carlos, es si es Paco, si finalmente se decidís que siga Paco... es que hay anava jo. ¿Quién es el proyecto de Paco y Estaran? algo me puede explicar... Ahí ahí anava Y I tornem, a Singapur. Al final, de Singapur, yo dic que entonces respetes, yo lo que me quede es en les de Peter Lim, perquè això ho diu Peter Lim. Quan Cayetano s'arriba al bou i diu, no tengo decidido. Todo de més són interpretacions que se pensa que fa, que no sé què, no sé quantos. El València me va desmentir a mi una informació veritat, que és la de Lopetegui, que Mendes està intentant col·locar a Lopetegui, i a mi el València me desmentix i de pas diu que la primera opció és Paco Allestaran. jo faig una pregunta així per què no fa de mal a València un comunicat d'aixòs de WhatsApp a través? Ah, diguen que Paco Allestran és la primera opció. Per què no se fa? Com per, se va fer en Lopetegui? Perquè ixe WhatsApp de fa, de fa dos setmanes uh mhm. -huh. estava parlant el València de València. ¿Vale? I si tu ara, després d'estar allí, de Peter Lima Rimaverdi, el que va dir quan s'arriba Cayetano, dius que Paco Allestran sigue sent la primera opció, estàs ficant-li en boca a Peter Lim. I no tenen nassos de fer-ho. M'explique, perquè no saben què va fer Peter Lim. Suso sí, però Suso no ho diu. Vale? Que és que si tu demà dius un WhatsApp d'estos filtrats, estàs parlant ja per boca de Peter Lim. Que ho diguen a vore, perquè Esa és la diferència. En Singapur, és Claro, la, el València de València sí que te podes mentir, no sé què, Pepito, ja, però com vas a Singapur, diu, no ho tengo decidido. I t'ha agarrat el bou. Jo però que ja sempre els temps, és que no, no, no, no sé si, si l'IM té aquest xip dels, dels temps en el cap, dir, no sé si ell quan t'arriba maig pensa, ui, este match tendré ya que tener decidida quién va a ser la, estructura de la temporada que ve. Yo creo que... ya los que ya han decidido y es que le el, en la presentación de Gary Neville, que se el mono al revés. Así presentemos un entrenador, Gary Neville, y al mes presentemos un director deportivo que es Uso. Exacto. Y en la presentación de Gary Neville digo no, estamos estudiando el modelo y quizá cambiemos el modelo. En el mes de noviembre o diciembre vas a cambiar el modelo O sigui, vull dir, lo dels temps no, no, és, que, és, és que sempre dir, és una lògica que no, no podem ficar-nos en el cap de la gent. O sigui, no és una lògica que anem a, no anem a entendre-la mai en la vida. I per sí. molt que diga me, nos hemos equivocado, és igual, continuaran equivocándose per a nosaltres. Jo, perquè és que és una altra lògica. Jo sí que... Eh, lo que vas a dir va, me, va, me acaba de desmuntar sempre Pere, ni argumentació que és correcta, eh? no, no, no vas a dir res en contra, però jo he fet, jo he fet l'exercici de parlar en, en, en, en gent que ha sigut president de club de futbol, entrenador de club de futbol i director esportiu de clubs de futbol. I els tres m'han dit que no se creuen que, que que aposte per un entrenador que té tan en contra a l'afició. Però, clar, la, la jo xica de Singapur, que un dia sempre és una altra, no? Diu, no, perquè al final tu has d'estar molt convençut, i si estàs molt convençut, i si te fiques torero i se si te fiques torero, però no se creuen que aposten per allà estaran pel fet de que, de que la gent diu perquè al tercer partit és Suso vete o Peter vete ja i damunt, eh, Carlos, quan Manolo és diu és una lògica, però és una lògica futbolística <laughs> Manolo diu, no, no saben Singapur, el eh, projecte d'equip és que Llestaran és l'únic que ha parlat de projecte d'equip el dia de la Real Societat, en aquesta roda de premsa tan suïcida, diu eh, jugadores comprometidos a, jor a jornada completa Uh -huh. O siga, ja, ja està dient que és d'esta temporada n'hi havia part de futbolistes que no li valien, perquè no estan implicats al 100%. Ell ha reconegut que no ha sigut capaç de motivar els futbolistes quan hi ha unibarres en xoc. Sí, sí, però quan... No sé si va ser el dia de Villarreal. Diu, és el projecte que van a fer, Digue. Pero yo, vas, yo, vas, yo soy el ideal para el projecte que se va a fer, O siga... Jo vas més enllà. El projecte per a un pas, a dir... És que al final... Quins poders... <laughs> Perdó. Quins poders té el secretari tècnic? el secretari tècnic està facultat, com per exemple, per a, el dia després de perdre 7 a 0 en Barcelona, agarrar a, a, a Danilo Barbosa i a Darlan Santos que entren riguent-se a l'entrenament i encarar-los un metre, o com són de Mendes, no pot tocar aquests jugadors. El projecte passa per lo que li embuiga, Manolo. Ja està, i per si li Ergo... salsa i decidís canviar-ho tot, pues ho canviarà tot, perquè per ahí, és l'amor. per això, per això és la reflexió que jo feia i una de les conclusions del Blat, que realment ja havia arribat a aquesta conclusió, i és que la gent no se fia. La gent no se fia... No de, de les de... intencions de Peter Lim, claro, sinó de, de l'encert de Peter Lim. La capacitat. De la, de la, gent, la gent no se fia. El... I per tant, quan la gent... Jo defenc que la gent no vol estar d'una manera racional, sempre, tornem a lo de antes, és perquè eh, la gent no vol altre experiment Entonces, la gent no se fia de però, Peter sí, sí, Lynch. Però és que estem parlant de lo mateix, però en diferents paraules. Jo deia irracional pero lo que tu dius de la por. O sigui, la gent no es, no es fia el, perquè el, arguments fiables ahí hi estaran. És, nosaltres s'hem enganyat, nosaltres s'hem enganyat, però reconeguem a la nostra casa. Sí, però, i la gent focalitza... I, y i nosaltres eh, mm, eh, eh, hem pres decisions errònies que anem a tal però continuem en el, en el nostre... Sí, en el nostre però... És el que jo escrivia en Super el, el diumenge, Carlos. Eh, los tiempos. Els temps, ells parlen dels temps, del però igual, però és que el futbol s'ha molt del nostre però, temps. Manolo, no, no s'ha molt mal del eh, futbol. Eh, hem arribat a una conclusió i s'ha anomenat una cosa que és la paraula projecte i jo on volia rematar l'argumentació. La gent no se fia de Peter Lim i com que no se fia de Peter Lim està calibrant i la paraula calibrar és el que vol dir calibrar, eh? T'està agarrant la matrícula a Peter Lim en la decisió que prenga l'entrenador. entrenador y conforme siga el entrenador, la Chen calibrará el projecte. Peter Lee està jugant en aquesta decisió el projecte 12, de cara a la Chen. La credibilitat del projecte. 12.51, fem una pausa i tornem a rematar la tertúlia. Vinga. el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Tres Cruces, Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu teu equip, la teua ràdio. A partir d'ara anem a fer els periscops en la pausa. Sí, sí, com en la tele. <laughs> com en la tele. Li ho, li vaig a copiar, li ho vaig a copiar a sempre. Eh, mm, Lo no. de la cobra mos és que en el periscop, eh? Peter Lim li ha fet la cobra Paco, Paco Allestar. Bueno, gràfic, ahí eh, eh, es, el divendres fe, va fer Carlos en Miguel Castillo en Paco Lluís una, una exposició gràfica del que havia corregut en Singapur. Sí, no, la cobra. La cobra. I li va fer la cobra, perquè jo crec que és una definició fantàstica, eh? Li fa... No vols donar la... No és perquè siga d'ell, però fantàstica. No vos dona la impressió de que això encara pot ajornar-se no lo largo y tendido, pero a mí esa frase de Peter Draper en la entrevista que publica Levante el diumenge eh, de Caetano Ross que diu pero vos van a puchar o a les pases diu, encara no pudis, si van a, hasta el 1 de juny no pudis res si van a puchar o van a baixar però lo que tinguem que fer l'aficionat ho entendrà Dius, sí. a veure si és que van a anunciar l'entrenador el dia que comença el, la campanya de renovació de passes jo crec que com més passa el temps és més irresponsable el que està fent el, el València. No? Eh, de, si tens algo de ventatge és el temps i si no l'aprofites al final els entrenadors van acabar col·locant-se mm. en les banquetes. I això reforça la teoria de que no és Paco, no? Si el teu entrenador és Paco i tu t'és tan clar... Jo no sé. Sí, sí, no, jo solo sé, això és com la novia esta que, que no, te Pedro. mira i dius, això serà que vol o no vol, Pedro. i tal. I, <laughs> no, este... vente a mi casa a tomar algo, això és que vol, però vas allí no, i no passa res. Sí, sí, en efecte, pues, això és que no vol. Te, te una limonada. te te fa la cobra. <laughs> pues, pues, te no fa la cobra. Però, no saps molt bé què pensar. Però segur que a <laughs> Sí, exacte. Però això, Pedro, com... t'he dit, reforça la teoria, eh? Parla de teoria, no d'informació, reforça la teoria. Si el teu, la teva aposta és, és Paco Allestaran, que és el que diu el València de València, jo no sé com no està ja renovat, Pero lo que es información lo que va a decir Peter Lee. Es que eso es lo que va a misa. Es que lo, lo más y y concreto que diría que en toda esta Pero es que a la FIP Peter Lee que ha dicho? que se ha engañado, que vos lo millor y que va rectificar. Eso el presidente de la Ponferradina, no, después de un d'un mal te m'ho diría. No, no, no, Manolo, no. Lo que ha dicho Peter Lynn en entrevista, no. Lo que dijo Peter Lee cuando va a Cayetano y parla en ella en persona. Y le digo, no tengo decidido todavía. Y le digo, ya sabe quién es el entrenador. No, no lo tengo decidido. Todo, todo lo demás es, es la realidad y de los, de, salado es que Peter no ha decidido que este sí que entrenador. Y ahí Caixa ya Suso García Pitarch dicen Peter decide yo ejecuto. Y voy a decir, ¿pero tú crees que García Pitarch, con manga ancha, entre comillas, bola y estarán? ¿O bola, no sé, va a ser una... a Rafa Benítez? ¿Que es tonto García Pitarch? que no sabe que se té que cubrir cobrir que, de es que si es pago y estarán y esa decisión va a desgastar molt a Suso, a Suso García Pitana. Pero Suso pren aquesta decisió per els paràmetres econòmics que, que li tres l'altre. Però tu tens decir no, home, no, si tienes ahí 15 milions para fichar un entrenador. No, no, deixa estar, si yo tengo que estarán <laughs> Pero que está bobo, García Pitar Y después hace pitar, si cal, tendrá que decir, no, nuestra, nuestra primera opción era y estará. No, durant, Durant un temps la lectura era que si continuava i estaran era que reforçava l'IM la, la, la postura sí, o la, sí. la posició de Suso. Ojo, jo mateix he defensat Però... sempre d'una vegada ho he escrit que el que estava fet del València i estaran era el més coherent que s'havia fet des de Rodrigo Callo. És a dir, esperar a veure què fa. Si jo t'aplaudisc, però és que ha, ha fet el que ha fet. Ha fet tres victòries, quatre. És que ha fet el que ha fet. Pero si arriba ya estarán y sin sin partidos de 8, y eh, señores? Cinco partidos de ocho, no sé qué, no pierden ni una, Hombre, pero qué no te queda una oportunidad? Claro que sí, si es coherencia. Pero la pregunta es, a Merich? La gente piensa que no. Hizo un día Pitar que dijo que la, opción más firme, como a decir que el del Barça en el palco, la opción más sí, firme... pero la segunda vuelta que le preguntaré ya no diga. Es, la de, Paco. Y digo, entonces, si Paco no es, será... ese día? ¿Qué será? Pedro, sí, ese ese a això és, a més que tienes dates, això és el 17 d'abril. El dia 4 de maig, després de Pedro en el Bernabéu, ja li fan ja, la pregunta... Ese però dia ja, Suso, és com que ja ell s'implica en que ell vol a, a Paco, no? Ell està dient a ell, jo per mi que continuarà Paco. O està les esquenes i, va, i diu, vaig a reforçar l'entrenador de cara a esta plantilla... No siga que no puga fitxar un altre. No sé que no, no, no sé que la plantilla també, home, pues, estic una miqueta pensativa Bores si Comestes que va a continuar, además, pero esta plantilla no, esta plantilla es la plantilla Nini. una plantilla de ninis. Que su si al final no se queda Paco y Beatre, su hora de explicar por qué siendo la primera opción y la más firme no, siendo Paco. Error, error, y te vas a explicar. La gente está en el desencanto. ¿Por qué se en el carrer? de que puga ser Paco i torna a dir, no, ni que Paco no estiga preparat ni que Paco vaig a fer-ho i vaig a malament i vaig a fracassar, això no ho estic dient jo dic que el descontent en el carrer o la desil·lusió en el carrer de que puga eh, continuar estar és de tal calibre que si ve un altre la gent va estar tan contenta que no te va demanar explicacions de per, de per què no continua estar si la, la execució de la, de la jo, estratègia jo se les demanaria la gent no sé, jo, jo sí jo, jo crec que Raere d'aquest rebuig tan massiu a Paco Estan insistís mm, que és, té hasta un anàlisi sociològic. No, és que és molt fàcil. Tiene que haver algo mejor que Paco. És impossible que raere, Paco sea lo mejor. Raere d'això eh, eh, està Peter Lim. I jo no vaig aprovar ni molt menys que se s'insulte a la filla de Peter Lim. És lamentable tot el que se va dir l'altre dia per, per Instagram o per Twitter, no sé. Per Instagram. Que, però n'hi ha, que, ha que saber extraure la substància de les coses. I el que t'està dient és que la gent està apuntant a Peter Lim. Passa que és una manera molt, molt rara d'apuntar, però quan estan insultant a la filla, estan apuntant, estan apuntant mirant a Peter Lim. I el que s'està... I, I darrere del no a Paco és Peter Lim. Que la gent no se fia d'ell. És que no se fia es, a tan... Es que se lo ha ganado a pulso, I, pero es que es se Y esa sensación le arriba a l'IM eh. en la entrevista es una entrevista a la defensiva. O sea, diguen que somos gente honesta, pero si así ningún te diu que no, que no eres honesto. Vamos, jo crec que no, pues mira, cara. Pues mira, així un dels que s'ha dut hòsties com a per dir no dubte de, de que Peter Lim eh, vinc així a furtar, lo el que estaven dient molts, si més no, crec que no sap el que du entre mans. Així, per exemple, no hem dotat d'ell i no hem tingut l'oportunitat de poder parlar amb ell. Així que, que també queda no, un final, que no, claro. macho. Al final, al final es lo que va a decir Albert aquel día. No, yo como aficionado espero que, espero que acierte más. Correcte, claro que sí. Ho deixem així. Valero, gràcies. A vosaltres. Carlos, gràcies. Vale. Sempre te veiem de mal estrés, 3 quan és del Murciélago. Molt bé, Manolo. Eh, ho deixem així. Nosaltres de la ràdio tornarem 11 i mig, Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Confiando en que nos diga, mira, chico, a mí me pasa lo mismo de